китоби эстер боби як замони ҳукмронии шоҳ аҳашверӯш буд ҳамон шоҳе ки бар 127 вилоят аз ҳиндустон сар карда то ҳабашистон подшоҳӣ мекард он рӯзҳо ӯ сарзаминашро аз тахти шоҳонаи худ ки дар қалъаи шӯшан буд роҳбарӣ менамуд соли сеюми подшоҳияш شاه برای همه منصبداران و درباریان سیافت داد در آن سرلشکران سرزمینی فارس و مادیان میران و حاکمان ولایت اشتراک داشتند او ثروت فراوان شاهیگری خود و شکوه و شهامت بزرگیش را مدت دور و دراز در دوام شش ماه به مهمانانش نمایش میداد. پس از تمام شدن زیافت یکوم، шоҳ барои ҳамаи сокинони қалъаи шушан чикамбағалу чи сарватманд зиёфати дуюм дод он дар боғи девордори қасри шоҳ ҳафт шабонарӯз давом намуд дар ин боғ пардаҳо аз матоҳои пахтагини сафеду осмон ранг бо бандҳои қиматбаҳои сафеду бунафш ранг аз ҳалқаҳои нуқрагин гузаронда шуда ба сутунҳои мармарин овезон буданд های تلایی و نقرگین را بالای فرش مرمری، صدفی و از دیگر به های سرخ و سیاه تیار شده قطار گذاشته بودند. خدمتگاران شراب را در های تلایی که یکی از دیگر فرق داشت می آوردند. شراب شاهانه از سبب بایگری پادشاه فراوان بود و موافق قانون هر کس چقدره که خواست می نوشید. زیرا شاه به خادمانش فرموده بود که با خواست هر کس عمل نمایند زنی پادشاه ملیکه وشتی نیز در قصر شاه احشویروش برای زنان زیافت میداد در روز هفتم زیافت پادشاه از نوشیدن شراب اندک مس شده به هفت خدمتگاران شخصیش مهمان بیستا هربونا بیختا ابنتا зетар ва каркас фармон дод ки малика ваштиро наздаш биёранд занаш ҳусни зебо дошт ва шоҳ хост ки малика тоҷ бар сар пеши меҳмонон биёяд то зебоии ӯро ба ҳама намоиш диҳад лекин чун хизматгорон рафта ба малика фармони шоҳро расониданд малика амрашро рад карду ба зиёфат наомад шоҳ аҳашверӯш аз ин рафтори малика огоҳ шуда ба хашм омаду хеле оташин гардид аз рӯи одаташ ӯ ба ситорашиносонаш каршено шетор адмото таршиш мерес марсено ва мемухон муроҷиат карда маслиҳат пурсид ин мансабдорони сарзамини форсу модиён қонуну қоида ва анъанаҳоро медонистанд азбаски онҳо вазифаҳои баландтаринро соҳиб буданд иҷозати назди подшоҳ даромадан доштанд подшоҳ аз онҳо пурсид малика ваштӣ ба фармони шоҳ ки хизматгорон ба вай расониданд итоат накард мувофиқи қонун ҷазои ӯ чист яке аз маслиҳатгарон мемӯхон дар ҳузури шоҳ ва мансабдорон гуфт малика ваштӣ на танҳо ба подшоҳ بلکه به همه منصبداران و تمام مردمی ولایت های پادشاه روش به حرمتی نشان داد زیرا چنین گذار می شود که ملیکه وشتی فرمان پادشاه را رد کرده نزدش نآمد زنان این را فهمیده شوهران خود را پسند نمی کنند خودی همین روز زنان منصبداران فارس و مادعی که از این واقعه خبردار می شوند و شوهران خود نیز این را نقل می کنند сипас дар оилаҳо хашму ғазаб ва беҳурматӣ зиёд хоҳад шуд бинобар ин агар ба подшоҳ писанд ояд фармон бароварда шавад ки ваштӣ дигар ҳеҷ гоҳ ба назди подшоҳ надарояд бигузор подшоҳ вазифаи ӯро ба зани дигаре ки аз вай беҳтар аст диҳад ин фармон дар қонуни ивазнашавандаи форсу модай ҷо шавад вақте ки фармони шоҳ дар тамоми сарзамини бузургаш паҳн мешавад боиси он мегардад ки ҳар як зан дар ҳар хонавода чӣ камбағалу чӣ сарватманд шавҳари худро ҳурмат кунад маслиҳати мемухон ба ҳама писанд омаду подшоҳ аз пайи иҷрои он шуд ӯ фармонро бо хати ҳар як вилояту забони ҳар як халқ навишта фиристод то ҳар мард дар хонаи худ хуҷаини оила бошаду ба забони халқаш гап занад